tunge kuri no minota ibiri irenze ku mwanya w'amakuru turabaramukije amahoro mwebwe mwese muteze abiri hadiyo isanganiro zimwe mu ngingo zigiza no makuru yo kuri uyu wa mbere aho bukera niho abarangije amashuri yisumbuye bazotangura gukora ikibazo cya leta kibaha bwo kwiga muri kaminuza muri makuru turabashikana ku mukuru wa politike igitega mu gihugu cyose hakaba harindiriwe abagera ku bihumbi mirongo itandatu n'icyenda n'amajyana n'indwi kuri wa mbere eh, niho hategekanije ko ibarabara ry'igihugu nimero zitatu bujumbura rumonge mu gace ka kavugangwe sangwa muri sanze kuri radiyo Dongeye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata cindero aho abanyeshure baba ibihumbi 7600 bo mu ntara ya Gitega aribo bazokora ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza bazokorera mu bibanza 14 kuva kuri uyu wa kabiri gushika ku munsi wa kane bamwe mu banyeshuri bakavuga ko biteguye bikwiye bakizera ko bazomenya kuko ngo bamaze zirenga zitatu basubiramo ibyigwa n'inkuru ya jehaha n'ibigira nk'uko rushyikirizwa na habonimana Philbert umuhanuzi mu biro by'ubujejwe gisata c'indero mu ntara ya gitega abanyeshuri bangana ibihumbi ndwi amajana atanu na mirongo umunani na batanu nibo bitekanijwe ko bazokora kuva kuri uyu wa kabiri cya kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kujya muri kaminuza abo banyeshuri bakaba bagizwe n'abo mu mashuri ya leta n'ay'abigenga abazocungera icyo kibazo bakaba ngo barenga amajana abiri na mirongo itatu ibibanza cumi na bine nivyo ngo icyo kibazo n'ikibazo kizokorerwamwo ibyo bibanza bikaba biri mu mashuri afise uburaro yo mu ntara ya Gitega isanzwe ifise amashure y'uburaro 18 abanyeshure bazokorera muri ibyo bibanza 14 bakaba batanguye gushika kuva kuri uyu w'Imana bamwe mu banyeshure bazokora icyo kibazo bamenyesha ko biteguye bikwiye bakizera ko bazomenya kuko ngo bararonse umwanya ukwiye urenga indwi zitatu uzo kwitegura basubiramo ivyigwa abongera bakora n'imyimenyerezo ibyo kandi bikemezwa na bamwe mu bayobozi bavuga ko bagumije ku mashuri abanyeshuri kugira ngo abigisha baze baraza kubafasha kwitegura mu kubasigurira ibyo batumva no kubafasha gukora imyimenyerezo gishasha mu kibazo cya leta cy'uno mwaka kikaba ari uko abanyeshuri bazogenda batoye ibisata bazokwigamwo muri kaminuza y'u Burundi no muri kaminuza nderabigisha NS aho umunyeshuri azotora kuja muri kaminuza y'u Burundi canke kuja muri muri enesi agaca ibisata biri muri kaminuza ahise kuzokwigwamwo igitega Jean bigira ku garadiyo isanganiro isanganiro inama isumba arakoze jehaha n'ibigira mu gihugu cyose abazokora icyo kibazo bakaba bangana n'ibihumbi mirongo itandatu n’icenda n'abanyeshuri amajana indwi nabibabwiye mu ntango z'ano makuru bitegekanijwe ko kuri uyu wa mbere ariho ibarabara ry'igihugu numero zitatu mu gace ka kavugangwe muri komine muhuta risubira gukora inyuma y'iminsi mike ridakora mugenzi wacu jean Pierre misago wakoreye ahadiwe isanganiro mu ntara ya ya rumonge ari muri ako gace ka kavugangwe jean Pierre misago uratwumva ndabumva gatanu kuri gatanu urakoze ubona ibarabara ry'igihugu numero zitatu nk'uko nari mpejeje kuyivuga ritegekanije kugurura uno munsi ah, nyuma y'iminsi ridakora uno munsi izi saha hari kwakogwa iki ubona iki ah, gushika aya masaha turiko turavugana no kumenyesha yuko ataruhusha bw'uko ryugururwa ruratangwa ariko hirya no hino ku ruhande rw'ibujumbura cyangwa ku ruhande rw'abava mu rumonge hariho abantu barindiriye badashobora guca mu mazi muri kiyaga tanganyika cyangwa ngo burire ku mutumba hejuru uhanamiye aho hantu hari hakorotse ariko icyo mbona ahantu hari hakorotse harakoze neza imodoka zirashobora kurengana nk'izi ziri shyirahamwe sojeya satome riri kuriya hatunganya zirarengana nta kibazo n'izindi modokari nk'umutegetsi ariko araraba uko biri ko biragenda nka mutanteri wa komine muhuta ararengana uba ufite imodoka ni ukuvuga ararengana ikiriho gusa hasigaye urwo ruhushya nyine rutangwa n'aba bariko barakora iri barabara basoje ya satome ikindi ni ukubwira mirere nuko eh, mhm. bariko barashinga ibyapa ahantu hururutse kugira ngo berekane ko koko hururutse ari ahantu ho kugenda abantu bitonze mbere ko ibarabara rica ryiyegeranya ah, mbona bariko bihuta bashinga ibyapa nababajije mu kanya ntimbega mubona imiduga koko ihava isubira kwemererwa kurengana nk'uko byari byaratangajwe mbere nijoro na buri amatari w'intara ya rumonge bambwiye bati rindira gatoyi uraza kubona uko bizoba ko biragenda gushika ubu nico novuga abaca ku musozi bariko baraca ku musozi abandi nabo batabishoboye bararindiriye abandi nabo babandanya baca ah, mu kiyaga tanganyika n'ubwo mbona umenga umuyaga eh, usa n'uko ari mwinshi hakabaho n'abandi rero barindiriye bafite icyizere yuko bashobora kubarekura umwanya n'umwanya ngo baharengane n'amaguru nuko niko nuvuga gushika aya masaha bimeze urakoze jean Pierre misago mbega uvuze yuko ibarabara ubu uye rikoze neza hari ibimashini umenga bibiri nimba atari bitatu byari byagiye gufasha kugira ngo ako gace gakogwe eh, abantu n'imiduga basubire kurengana hasize ikaburimbo ni barabara ry'ivu bimeze gute Eh, ni ukumenyesha ko hatari ibimashini bibiri gusa hajya mu nyuma kuva mbere kuri uyu wa gatatu biba byarongerejwe nasanze gifite igipawa gishika kure ukuboko kurekure mhm. pene aburaro cyoco cyagumyeho bambwiye yuko ari ikimashini kizoza kirasuzuma yuko e, ibimanuka bitarengera sese mwibarabara kuko ukuntu bahubatse basiga ikintu cy'ikigazo kugira ngo ibyo gira ngo birururutse mu nyuma biro kikira cya kimashini gifise ukuboko kurekure giheze kice kibiyora kibishyire ku ruhande jean Pierre Homisaga urakoze ndabona n'ibirere bitariko biratworohereza handi hatone baza uraja kutubwira uko byagenze ngira riraja guhita turarindire inkuru yawe ah, mu makuru yacu yo kumugoroba mugoroba tugume mu bumanuko bw'igihugu aho ihadabu ry'amafaranga ibihumbi mirongo ibiri arico gihano musitanteri wa komine bururi yahanishije kuri uyu w'imana abagendesha imodoka rizunguruza abantu kubera badugije ibiciro by'itike ry'iyo kwiyunguruza mu mabarabara ya bururi rumonge na bururi matana ni mu gihe aho hose ariko arihishwa amafaranga ibihumbi indwi yahora ariha ibihumbi yahora ariha ibihumbi bine canke bitanu abunguruza abantu bagasigura ko ari kubera igitoro baronka ku mafaranga y'umurengera abiyunguruza bagasaba kandi ishingwa biciro by'itike ryo kwiyunguruza kuko abunguruza abantu n'ibintu bishingira ibiciro uko bashatse muri ayo mabarabara n'iy'igitoro kihari n'inkuru ya zeno nzambimana abageneje imodokari zine zunguruza abantu nibo baciwe amahadabu angana n'ibihumbi mirongo ibiri biri kuri umwe wese bakaba bayaciwe na musitanteri wa komine ya bururi ku gituro c'amamodokari kiri i bururi hari ku mugoroba w'ukuru w'imana bagirizwa ko barihishije amafaranga ibihumbi indwi kuva mu rumonge gushika i bururi no kuva i matana gushika i bururi nyene aho rahirishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi bitanu vy'amarundi felix niyongabo yabaciye ayo mahadabu akaba yabanza kubaza aburutse ayo mamodokari abo bagendesha mu kandi yunguruza abantu bakavuga ko badugije itike ryo kuyunguruza kubera yuko igitoro kironka ku mafaranga y'umurengera mu gihe igitoro giheruka kuboneka mu masitasiyo y'Ibururi ku mugoroba kuri uyu wa kane w'indwi iheze abunguruza abantu bavuga ko niyo kibonetse badashikirwa bose bagahitamo kuja kugura igitoro cya magendo ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi bitandatu n'amafaranga ibihumbi indwi vy'amarundi kw'ilitiro imwe ya esanse Felix Niyongabo mustanteri wa komine ya Bururi we wabasaba kwerekana aho bagurira ico gitoro ca magendo bagasaba intwaro gutorera inyishu ico kibazo c'itike ryo kwiyunguruza kuko ryama ryahindaguritse n'igitoro kiba kiriho ku masitasiyo ibururi Bururi zeno nzabimana radio isanganiro Arakoze zeno nzambimana y'amakuru tuyabandanirize mu makuru avugwa mu gisata c'amadini ugushinga umuryango uhurikiyemo amashengero yose y'abaprotestanti nico ciyumviro gihurizwa ko na bose muri abo bakozi b'Imana bariko babonana n'umukuru w'inama nkenguza amateka muri kino gihe mu gisagara ca Bujumbura bakabona ko biri mu vyofasha gutorera umuti amatati akunze kwibonekeza mu mashengero atandukanye ari mu Burundi ahanini ngo ingorane zihagaze ku gushira imbere inyungu zabo gusumba ariko kandi n'amategeko abagenga ngo yo subigwamwo ivyigwa vyo gutegura ibibanza bizokwimurirwamo abanyagihugu bataye izabo kubera imyuzurire muri zone ya Gatumba mu ntara ya Bujumbura birabandanya harimo no kwegeranya uburyo bivugwa n'umuvugizi w'ushikiranganje bwo gushigikirana hari ariwe Ile Defense Majambere inyuma yaho bamwe mu banyagihugu muri zone Gatumba bateberewe n'imyuzurire bashikije ko batagira aho bakika umusaya gatera kama abo banyagihugu kwitura ubushikiranganje ngo bubaronse amabati yo gusakara mu gihe baronse baronse ibindi bibanza bo kubakamwo amazu tumukurikire kuri micro ya Jean-Marie Mayonga leta y'uburundi ibicishije muri ubu bushikiranganje bwo gushyigikirana yaciye yiyumvira yuko yorondera ikindi kibanza Eh, abantu bidashoboka yuko basubira hariya bimurigwamwo mu bushikiranganji rero turamaze gukorana n'ibisata bya leta bisanzwe biraba iby’amatongo eh, turamaze kuronka ibibanza bitatu kimwe kiri muri komine mubimbi ikindi muri komine kabezi ikindi kiri mu rumonge aho rero niho twipfuza yuko abo bantu eh, bo kwimurikwa uno munsi aho bigeze murumva yuko ibibanza n'ibyo twarabironse ariko haracakorwa ibyigwa turabe ibibanza bishoboka kubakwamo ingene biba bingana eh, cyane cyane nko muri bujumbura muratse ko ari imisozi ihanamye urashobora kubona itongo mugabo harabaho kwegeranya ibibanza ibyo twakwita delimitation mu gifaransa ibyo nabyo ntiturabishikako eh, murazi yuko kubaka inzu bigoye ku muntu ndetse nk'aba bobo baba ari benshi rero uno munsi turacegeranya uburyo bwobikora kugira turabe ibibanza tuzoharonka ingene bingana hanyuma tumenye n'abo dushobora kujyanayo ingene bangana e, mugabo hagati aho abashobora kuronka aho bubaka handi begereye ubushyikiranganji turashobora kuvugana tukaraba ibyo dushobora kubashyigikiza dufise hafi ari nk'amabati ari uwashoboye kwidugiriza ukamuhereza amabati agacashirako tubandanye n'ano makuru ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'umwe muri studio za hadiyo isanganiro tuyabandanirize mu makungu imbere y'uko dukurikirana y'andi y'inkino yo kuri uyu wa mbere mu gihugu cy'u rwanda kuri uyu wa mbere niho imburano za Laurent bukibaruta yagirizweho nyabwoko mu rwanda zirangira mu rubanza ruriko rubera mu gihugu ipari mu gihugu cy'ubufaransa ku munsi wa gatanu umushikirizamanza yamusabiye umu munyoro wo guherayo kubera ko yagirizwa ko atacu yafashije mu gutabara abatutsi mu ntara yararongoye kandi yari uburyo bwo kubikora nk'umutegetsi sentare ikabona ko yakora ivyo yarajejwe ubwicanyi bwabaye aho yatwara utari kuba mu gihugu cy'ubwongereza naho umushikiranganje ajejwe iby'imigenderanire muri icyo gihugu yamenyesheje yamenyesheje kuri uyu w'imana ku mugoroba ko kwitoza kugira ngo asubirire umushikiranganje wa mbere Boris Johnson aheruka gutanga imihoho muri iyi ndwi twari turangije uwo mukenyezi asanzwe ari mu mugambwe w'abakonservateur akaba afite imyaka 46 akurikiye abandi ndwi bamaze kuvuga ko bazokwitoza mu kibanza cy'umukuru umugambwe w'abakonservateur ari nawe acaba umushikiranganje wa mbere muri ico gihugu c'ubwongereza buraca kugacana yandi mu nkino ubukene bw'ibibuga bya kijambere hamwe n'uburyo budakwiye bwo gutunganya amahiganwa n'izo ntambamye nyamukuru zihanze ishyirahamwe ry'inkino za basketball mu burundi kugira ngo urukene rwa basket rutere imbere mu burundi Lionel banyeza ko avugira ishyirahamwe rya Basketball asaba amashyirahamwe ya leta ko eh, yobashigikira mu mahiganwa atandukanye batunganya nk'uko bikorwa n'amashyirahamwe akorera mu gisata cy'abigenga buca n'ayandi nkino na jean marie vianney ngendakumana Ubugyo budakwiye bwo gutunganya amahiganwa y'urukino rwa basketball ku rugero rushimishije niyo ntambamye nyamukuru ihanze igisata kijejwe gutunganya amahiganwa mu ishiramwe y'inkino za basketball mu Burundi ni siguro itangwa na Lionel Banyeza ko numuvugizi w'ishiramwe y'inkino za basketball mu Burundi twicakiniye abafasha kugira federasi ironke ubugyo bukwiye irafise igisata ca Ligue turahura n'ingorane zerekeranye n'ibibuga ibibuga bidasakaye ugasanga imvura iraguye urukino bibaye ngombwa ko ruhagarara ndetse rukanasiba biza kudutuma bitudesitabiliza beza nubwo biruko uwo avugira ishirahamwe ry'inkino za basketball mu Burundi avuga ko atakibazo c'imipira bakinisha bafise nubwo amaduka adandaza ibikoresho bakenera mu rukino rwa basketball atari menshi mu Burundi kino gihe bicanye n'imipira imipira irahari mu urabona ko hano mu Burundi dukenye amasoko adandaza ibikoresho bya karite twovuga ngo ni umupira wa karite ushobora gukinisha nk'iyo tubona hanze mugatwizeye yuko urukino umukino uko uriko uratera imbere uzoshobora nabwo kuronka amamagaze ateye imbere kandi azana ibyo bikoresho ku bijyanye n'umugambi wo kubaka ikibuga cya kijambere Lionel Banyeza ko amenyesha ko abahinga muri kino gihe bariko bariga igicapu c'ico kibuga kugira kizobe gifise urugero rwo kwakira amahiganwa mpuzamakungu abantu benshi barakunze kubaza ati ikibuga cemewe noneho kitaruba kurya mugambi ntiwigeze uhagarara n'ubu umugambi uricari mu ngi ababijejwe bariko barabitegura abacapa barondera igicapu poci iyo telefone coba kimeze ibikorwa n'abahinga uno munsi baragira aho bashyitse bagasubiramwo akavuga ati hirya no hino twokosora uku kugira federasiyo interinasiyonale ya basketball ishobora kwemera ko amanorme y'ikibuga bikwiye dusubire kwakira amapiganwa mpuzamakungu bararaba ibintu bitandukanye urumva n'ibyo bikorwa rero bisaba abahinga tukirimwo turakora dufatanije n'ubushikiranganje bujejwe ibibazo bya karere na siporo turaba ukuntu icyo kibuga kirimo co kuba kugira uwo mugabo umugambi uranguke inzego z'igihugu ngo zoterera biboneka zikanorohereza mu gushigikira abakinyi baba barose uburenganzira bwo kwitabira amahiganwa mpuzamakungu nk'icyo nsaba nuko inzego z'igihugu nkuko zamaze bikora zo ishiramo inguvu kugira zishobore kudufasha nkuko mubona aba partenaire privé bamaze kubona yuko urukino rwa basketball ruteye imbere kandi rukundwa bagashiramo amahera yabo basaba yuko n'inzego z'igihugu zobandanye zidushyigikira mu gihe nk'imigwi igeze gusohoka gutocerwa kugira duseruke mu makungu mu ntumbero yo imbere urukino rwa basketball mu Burundi abana bakiri bato bo kwijukira urukino rwa basketball ivyo tuma imigwi ironka abakinyi bafise ubuhinga muri kazoza ikindi cokogwa kugira urukino rwa basketball rutera imbere mu Burundi Lionel Banyeza ko asaba abakunzi b'urukino rwa basketball kubaba hafi mu mahiganwa atandukanye batunganya mu gushika ku bwishi ku bibuga bikinirwa ko inkino za basketball arakoze viyane jean marie viyane ngendakumana kuri no gucana yandi y'inkino akaba ari no ngaha ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itanu muri studio za radiyo isanganiro ndangirije amakuru twari twabateguriye ariko inyuma yayo muca mukurikirana amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mu bihugu bigize Afrika y'ubuseruko mukayasomerwa na omeya honduwayo hamwe na evariste nziko banyanka mugire aho muba mwubahwe nimba harabaye amasezerano yo guhagarika intambara ayo ategerezwa kuba hagati ya twebwe na leta ya kongo n'ugahitwa mugina ikinyamakuru okapi kikamenyesha ko ayo masezerano yarayatewe k'igikumu igisirikare cya kongo cyatanye mu mitwe n'umuhari M23 mu gisagara cya Goma amakuru yo mu karere imiliyoni 14 z'abanyakenya barugarijwe n'ubukene bw'imfungugwa ni mu gihe ubukene bw'imfungugwa butera bwiyongera muri ico gihugu vyandikwa n'ikinyamakuru Nation cyaho muri Kenya ico kinyamakuru cerekana ko ico gihugu ca Kenya giharurwa mu bihugu 63 byo kwisi birimwo abantu benshi bari mu bukene budasanzwe bw'ibifungurwa ivyo bikaba biri mu cegeranyo cakozwe ku kuntu ugufungura kwifashe kwisi hagati y'umwaka wa 2019 na 2021 kikaba cerekanye ko muri Kenya haharurwa abarenga miliyoni cumi na zine bafungura nabi ku bw'icyo kinyamakuru abantu bageramiwe no gufungura nabi ku isi baharugwa mu miliyoni amajana umunani na mirongo ibiri n'umunani mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe bakaba biyongereye ku miliyoni mirongo na zitandatu kuva mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri abagera ku miliyoni ijana mirongo itanu nabo bakaba bariyongereye mu nyuma kubera ikiza cya covid cumi n'icyenda ubuzima bukaba butera buzimba muri icyo gihugu cya kenya ibifungugwa bikaba byiyongereye gushika ku mashiringi cumi n'ane ku muntu kuva muri bibiri na cumi n'indwi gushika muri bibiri na mirongo ibiri amakuru yo mu karere ibihugu bya kenya n'ubuganda biriyamiriza iduga ry'amatagisi byandikwa n'ikinyamakuru de monitor cyo mu Buganda inyuma y'indwi urwandiko rushasha rugenga ibiciro by'amatagisi rugiye mu ngiro ku bihugu bitari mu muryango w'ibihugu vya Afrika buseruko amwe mu mashira hamwe ntiyakira neza iyo ngingo agatinya ko n'ingaruka zayo zishobora kuba mbi ku gukorera hamwe kw'ivyo bihugu bavuga ko ibidandazwa bimwe bimwe biva hanze byakozwe ko n'iryo tegeko ubushikiranganje bw'ubudandaji n'ubutunzi bwaremeje muri uku kwa gatanu amafaranga mirongo itatu n'atanu ku ijana nk'igiciro ntarengwa ku bidandazwa byashyizwe mu mugwi wa kane w'urwandiko rusange rwo ku bihugu bitari mu muryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko nk'uko ikinyamakuru The kirangiza kivyandika nino ngaha amakuru yanditswe na bimwe mu binyamakuru byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko aciye yarangirira mwashikirijwe na Omer Nduwayo hamwe na Jewe Evariste nziko banyanka mubandanye kururanirwa naho ubutaha amakuru yo mu karere